se susrećemo na neki način sa onim o čemu ćemo danas Susrećemo se sa pitanjem sadake. Susrećemo se po ulicama sa prosjecima raznih vrsta. To nas podstakne da razmišljamo o sadaki. Znamo li što je sadaka? Znamo li kakve vrste sadake postoje? I da li je to ono puko davanje prosjacima na ulici o takvim i sličnim pitanjima govorimo danas sa našim gostom Aljom Efendijom Cikotićem kojim želimo eselamu alaikum Alikum salam, rahmetullah, bolje vas našao. Evo, Ali Ofendija, naš narod općenito, e, da kažemo, cijeni i taj termin sadake nekako budi kod ljudi neke pozitivne osjećaje. Mi smo nekako, mislim, kao narod e, naviknuti na to davanje. žalosno je što u posljednje vrijeme imamo situaciju mnogih različitih prosjeka po ulicama, ali evo i prilika da našim gledalcima objasnimo zapravo sve ono što bi trebali e, sa aspekta islama jel da znaju o Evo za početak E, neki uvod koji vi obično napravite u temu i ovoga puta Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog samilosnog, neka je neizmjerna hvala uzvišnom Allahu, neka je Allaho blagoslovi mir na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Ono što je e, izuzetno bitno da znamo jeste da je uzvišeni Allah stvoritelj i obskrbitelj podario čovjeku određene obaveze ili ibadete, Allahu draga i ugodna djela da čovjek čini e, i te vrste ibadete su e, jedne tjelesne, a to je da, na primjer, namaz obavljamo, da klanjamo pet vakata namaza i tu nam nije potreban novac. Ali je za određene ibadete Allah propisao materijalno izdvajanje kao što su zekat, kao što su ul fitr, kao što je sadaka. I to je pitanje vrlo bitno da o njemu razmišljamo jer sve što imamo na ovom svijetu dar je od uzvišenog Allaha. I mi na svim njegovim darovima nastojimo mu biti zahvalni jer uzvišeni Allah kaže إِنْ شَكَرْتُمْ أَزِيدَنَّكُمْ a ako budete zahvalni, ja ću vam još više povećati. To je neki uslov povećanja. Tako je. I nikada sadaka neće umanjiti imetak čovjeka. Nikada zekat ili sadekatul fitr neće umanjiti, nego je upravo propis da izvršavajući obavezu davanja mi čistimo svoj imetak i to biva sebebom ili uzrokom njegovog povećanja, da Allah daje bereket i da se to onda množi. Kada e, razmišljamo o davanju, e, onda e, pojavljuje se naravno s jedne strane bojazan čovjeka da će mu to umanjiti ono što on kod sebe ima, ali s druge strane i šeitanske vesvese da čovjek tamam odluči učiniti dobročinstvo, a nakon toga šeitan ga napada pa sa raznim razlozima da on to ne učini. E, oni koji su izgrađeni ili snažni znaju da ispružena ruka, to jest ruka koja daje, fizički ima prostora da i u nju stane. To je to što Allah onda daje bereket. Stisnuta ruka je i fizički zatvorena i u nju više ne može stati. Dakle, škrtice i oni koji ne udjeljuju e, vrlo su loša vrsta ljudi i Islam nas podstiče kroz kuranske ajete da ne budemo niti rasipnici, Dakle, da ne budemo od onih koji će sve podijeliti, a onda biti ovisni o drugome da njima da. Niti da budemo stisnute ruke, vela magluleten ila Niti je lijepo da je držimo stisnutom kod svoga vrata, to je i simbolika, dakle, da je čovjek stisnut, i mi to kažemo i u našem eh, jeziku, stisnute ruke za nekoga kažemo da je opružene ruke. Dakle, neko ko udjeljuje i neko ko ne udjeljuje nikako nisu isti. Tako da je e, uzvišeni Allah dao nam priliku ili šansu s obzirom da nas stvara e, svakog pojedinačno različiti. Nema na ovom svijetu dvije osobe koje su iste. Ljudi što proizvode ili prave, e, serijski to proizvode. Ali Allah uzvišeni stvara stvara svako biće pojedinačno po ponaosob i daje mu određene karakteristike. Neko je obdaren većom nafakom, e, većim intelektualnim sposobnostima, većim mogućnostima da na ovom svijetu stiče imetak. Ali isto tako Allah uzvišeni nekome uskraćuje imetak i e, takve osobe koje su siromašne i potrebne tuđoj pomoći, prilika su onima kojima je Allah dao imetak da udjeljuju da ih pomažu, da ih podržavaju i na taj način e, steknu kod Allaha vrlo vrijednu nagradu, vrlo vrijedno mjesto, jer e, poslanik alaihi salatu wasalam je kazao e, La jezidu fil umri illa sadaka. Ljudski vijek ne može produžiti ništa osim sadake. kod nas izrečica, sadaka ga sačuva. Tako je, ono kad se dogode e, saobraćajni udesi, dese se nesreće, dese se određene okolnosti, e, našim ljudskim umom gledano ta osoba je, na primjer, trebala poginuti ili, međutim, kaže, prošao je sa minimalnim ili čak bez ikakvih posljedica, sadaka ga sačuvala. To jest, uzvišeni Allah ga je sačuvao sebebom e, toga što je udjeljivao sadaku u ime Allaha. Ovdje je taj detalj vrlo bitan. Drugo, E, što želim odmah na početku napomenuti da bi naši gledaoci imali na umu i da o tome svi razmišljamo, da je poslanik alaihi salatu wasalam kazao davu mardakum bi sadaka, liječite svoje bolesne sadakom. Znači kada imamo bolesnika u svojoj kući, Tako je, e, da udijelimo sadaku onima koji su potrebni sa željom ili nijetom da uzvišeni Allah sebebom tog hajrata koji činimo u njegovo ime izliječi bolesnu osobu koju imamo u svojoj porodici ili u svom okruženju. Sve su ovo detalji koji nam ukazuju da sadaka ima izuzetno veliku vrijednost, da o njoj trebamo voditi računa, da trebamo udjeljivati onoliko koliko možemo. Jer uzvišeni Allah ne opterećuje duše iznad e, mogućnosti, što znači da sadaka može biti minimalna od pet feninga, ako je to neka najmanja novčanica ili kovanica kod nas, ali za sadaku ne postoji ograničenje. Sadaka se može udijeliti e, u mjeri u kojoj čovjek može da udijeli od svog imetka. Na primjer, imućne osobe koje imaju puno novaca mogu udijeliti sadaku i u stotinama hiljada ili u milionima maraka jer određene države koje su pomagale, na primjer, e, Bosnu i Hercegovinu u ratnim okolnostima udjeljivale su sadaku. I to se broji kao sadaka i ta sadaka može biti u milijardama ili, ili milionima. Tako, shodno mogućnostima e, onoga koji udjeljuje i e, kod nas je obično, dok se spomene sadaka, misli se na nešto sitno, što imaš u džepu, da izdvojiš nekoliko feninga ili, ili neku marku sitno, a sadaka je nešto puno veće, puno vrednije. E, s obzirom na okolnosti u kojima čovjek živi, onda se i ona razlikuje. Ne mora biti u novcu, sadaku možemo i najbolje udijeliti u prehrambenim proizvodima, da damo siromašnoj porodici koja nema osnovne e, životne potrepštine, da im mi kupimo ono što im je potrebno, jer na taj način ćemo i sebe i njih sačuvati da se ne bi novac zloupotrijebio. se finde da ljudi, e, da kažem, malo sumnaju u tog novca koji daju. Možda je najbolje rješenje, jeli, da se pribjegne tome, jer i to je način sadaki i tako je ono što e, je zasigurno važno kada gledamo genezu od vremena poslanika Alehi salatu veselam pa do današnjih dana e, ljudski rod je takav da E, ima kroz različite vremenske periode i različite potrebe. E, nekada je sadaka bila u pšenici, u kukuruzu, u e, hurmama, znači davalo se ono što, što je tada bilo značajno i što je upotrebljavano za ishranu. Poslanik i salatu Veselam je tako praktično i lijepo savjetovao svoje ashabe, a preko njih i sve nas. Rekao je nare o bi Štitite se ili čuvajte se vatre. Štitite se od džehennema pa makar i sa pola hurme. Ako čovjek nema više, vi imate nekada kod nas ljudi koji tako razmišljaju, kaže pa stid me, nemam nešto puno, eto mogao bih možda dati, ne znam, pola kilograma brašna ili mogao bih dati e, kilogram jabuka ili mogao bih nešto izdvojiti malo, ali kaže stid me, to je malo. Ne treba čovjeka biti stid, pa makar ako ima maleni komad mesa, e, a komšija mu gladan, neka to što ima podijeli sa komšijom i na taj način će kod uzvišnog Allaha steći veliku nagradu. Znači, e, sadaka može biti od minimalne stvari, ali je bitno da čovjek od sebe izgrađuje takav osjećaj da je on u mogućnosti i da je on dužan i da treba drugome udijeliti. Čak i oni koji udjeljuju, a i njima je samima potrebno Kur'an i hvali. Dakle, da mi budemo ti koji će i svoje dostojanstvo i osjećaj zadovoljstva da čine ono što Allah voli, a Allah zasigurno voli kada mi pomažemo drugima. Jer je poslanik alaihi salatu pohvalio i rekao da su najbolji od ljudi. Pa ste nije rekao od vjernika. Nego općenito, nego nas i men nas. Najbolji od ljudi su oni koji koriste ljudima. Dakle, vrlo je važno da svaki pojedinac u zajednici izgrađuje kod sebe osjećaj da je on dužan i da treba u skladu sa svojim mogućnostima da bude koristan drugima oko sebe, da treba da udjeljuje sadaku, da treba da, ali e, čak e, ako nemamo ni novca, nemamo e, prehrambenih proizvoda, nemamo ništa da udjelimo, makar da se nasmijemo pri susretu sa, sa bratom svojim, i to je sadaka. Da, da nahranimo svoju porodicu, to je sadaka. Dakle, sadaka ima daleko širi pojam nego što većina to našeg svijeta razmišlja. Najbolju sadaku koju čovjek može dati jeste e, svojoj rodbini, svojoj porodici. Da pomažemo svoju porodicu, da izdržavamo od halal i metka svoje ukućane, hanumu svoju, svoju djecu, da pomažemo svoje roditelje, da pomažemo braći, braću i sestre, ako su potrebni, e, to je najbolji vid sadake. I to je najvrednije e, dobročinstvo koje Allah voli jer je to duplo dobročinstvo. Dakle, i održavamo rodbinsku vezu i pomažemo ih onim što je hajr. A nakon toga, što dalje možemo, to je dobro. I vrlo mi je važno da svi zapamtimo da sadaka nema ograničenja. Za sadekatul fitr znamo da je ograničen. Da se izdvaja e, onaj prosjek tako je, koji je u šerijetu tačno e, preciziran, za zekat isto tako, kada imovina dosegne nisab, kada pregodini i daje se 2,5% i tu se zna tačno postotak, preračuna se koliko se daje zekat i to je obaveza. Ali sadaka je dobrovoljno davanje bez i vremenskog ograničenja i bez količinskog ograničenja. Dakle, potpuno otvorena, ali naravno da je vrlo bitno da vodimo računa kome ćemo udjeljivati sadaku i da kada udjeljujemo sadaku, da to činimo iskreno u ime Allaha. Da ne bude prikazivanje drugome. neki kojima govorimo da bi sadaka bila ono što, bi Tako je. Ono što e, kada govorimo o svim dobrim dijelima, a među njima i o udjeljivanju sadake, Kur'an govori o dva uslova ili dva šarta da bi dobro djelo bilo primjeno. A to je فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Ko želi lijep susret sa svojim gospodarom, neka čini dobro djelo. A dobro djelo je ono djelo koje je u skladu sa Kur'anom i sunnetom. Na primjer, ja sam imao e, jednu priliku koja je e, bila vrlo specifična. Jedan čovjek koji je iz Bosne i Hercegovine otišao davno kao mladić, e, uključio se u mađarsko društvo, oženio se mađaricom i E, E, mnoge adete, mnoge stvari iz svoje i vjere i tradicije zaboravio. I on je imao želju da pomogne e, bosanskom narodu u teškim danima i on kaže ja imam e, veliku količinu vina i ja bih želio da to pošaljem kao pomoć. Pazite, ne možete davati kao sadaku nešto što je Allah zabranio. Ili čovjek, na primjer, da kaže ja ću ukrasti, u prilici sam da mogu ukrasti E, nešto i to ću onda podijeliti kao sadaku. To nije ispravan nijet. Tako je, vi, vi znate da, da ima čak nekih filmova gdje su određene osobe htjele da e, opljačkaju imućne jer to nije onaj e, u redu da neko ima, a drugi nema, e onda će on krasti od imućni i dijeliti siromašnima. To nije ispravan način. Da, dakle, vrlo je bitno da udjeljujemo sadaku od halal stečenog imetka, ono što, što smo stekli na halal, na dozvoljen način, da je to e, što udjeljujemo drugome isto tako halal, jer Kur'an e, kad govori i nemojte udjeljivati ono što ne biste ni vi primili illa en fi, osim zatvorenih očiju. Vi imate situacije kada ljudi na poziv da e, doniraju odjeću, doniraju obuću, doniraju nešto što je obično očiste svoje nažalost, očiste ormare ili udijele ono što više i njima ne koristi. E, vrlo je važno kada dajemo sadaku, da dajemo ono što i mi volimo. Ako hoćemo nekome pokloniti čokoladu, poklonimo mu onu koju mi najviše volimo da jedemo. Ako želimo nekome pokloniti e, odjevni predmet, kupimo mu ono što mi najviše volimo i smatramo da je vrijedno. Dakle, nastojimo da udjeljujemo drugome ono što i nama drago. Da na taj način, dakle prvo da bi ispunili uslov da nam ta sadaka bude kabul, primljena kod Allaha jeste da bude od halal stečenog imetka, da bude ta stvar po, sebi halal sama i e, drugi uslov jeste wala yushrik bi ibadati ahada i da u tom činu Allahu ne pripisujemo druga. da, da bude iskreno radi Allaha ne da mi ono gledamo, sad ćemo dat, ali da vidimo ko je okolo i da li taj gleda i onda kad mi dajemo da on vidi pa da kaže e stvarno, mašala, vidi taj i taj što je darežljiv. Ili vi imate u našem narodu dosta oni koji kažu eto ja sam išao ulicom i vidim slijep čovjek traži sadaku i ja halal bilo izvadim pet maraka ili, i, i, i onda ispriča, nažalost, i time eliminiše vrijednost svog dijela. Dakle, ono što čovjek radi da bi se prikazao drugima, od toga neće imati koristi. Jer poslanik alaihi salatu wasalam upozorava da će na sudnjem danu među prvima u džehennem biti ubačeni oni koji na ovom svijetu izgledaju da su e, činili najvrednija djela. Onaj ko se borio na Allahovom putu, onaj ko je udjeljivao i onaj ko je učen bio. Pa ono što je za ovu emisiju bitno, Allah će pitati čovjeka kome je dao imetak šta je radio sa njim, on kaže gospodar, ja sam ga dijelio na tvom putu, a onda će dobiti odgovor lažeš. Dakle, to nije istina, nego si udjeljivao da bi drugi kazali, da bi ljudi kazali kako si darežljiv. I to je rečeno. Ti si dobio na Dunjaluku nagradu, dakle, svijet je kazao da je taj i taj darežljiv i to je, e, to je ono što si ti tražio i zaslužio, jer to nisi činio iskreno u ime Allaha. Zato je izuzetno bitno da vodimo računa da prilikom udjeljivanja i najsitnije i najkrupnije stvari, jedino ovdje je napomena ako su javne akcije, onda možemo javno dati. Ali je daleko bolje da tajno udjeljujemo, da niko ne vidi. Ja sam u periodu studija stanovao u kući u kojoj su pored mene stanovali i vlasnik te kuće i njegov sin preko puta mene. Dakle, nas tri porodice. E, znalo se dogoditi da mi e, neko kuca na, na vrata, nakon mog povratka sa fakulteta, ja otvorim vrata, nikoga nema, a pred vratima serviran ručak za mene i za moju porodicu. Dakle, kompletno sav sadržaj ručka. Ne znam da li je otac ili njegov sin. I zamolba je bila na, napisana nakon što završite sa ručkom, samo opet vratite na isto mjesto gdje, gdje je to servirano. Dakle, oni nisu željeli da ja znam ko je od njih dvojice to dobročinstvo uradio, upravo želeći da sakriju, da ne bi izgubili nagradu e, dobročinstva koje čine. Dakle, naša sadaka može biti i u novcu, može biti u hrani, može biti u odjeći, može biti u onome što je potrebno. E, ponekad izađe u susret nekom da mu pomogne svojim tijelom, fizički neki doprinos, može se to smatrati jednom vidom sadake e, za određenu osobu. Tako je. Netko dešava u situacijama, u, u našem narodu se nerijetko zna spomenuti, kaže moba kod nekoga. Da. E, tako. E, možemo, mislim, da li to može popasti po jedan takav i ima neke karakteristike pomoći? E, e zasigurno da e, je takva vrsta pomoći da je osoba tražila da ju neko pomogne, to bi se moralo platiti. A ako to on ode dobrovoljno u želji da time zasluži i zaradi Allahovu nagradu i Allahovo zadovoljstvo, zasigurno da se i to može ubrojati. Dakle, da, da zapamtimo i muž kada stiče halal i metak i hrani svoju porodicu. Dakle, ono što on donese u svoju kuću i tamo se spominje zalogaj koji da svojoj hanumi, da i to sadaka. Da i ono što, što ćemo donijeti svojoj djeci, da i to sadaka. I da je to E, prva obaveza ili prva stepenica i najbitniji dio. Da prije svega vodimo računa da sebe i svoju porodicu hranimo i uzdržavamo od halal stečenog imetka i da se trudimo na tom putu maksimalno da budemo angažovani, a nakon toga da se potrudimo koliko možemo da budemo korisni svojoj bližoj i daljoj familiji i nakon toga komšijama i e, cjelokupnoj zajednici u kojoj živimo. širi pojam sadake, naše naši saznali da je sadaka i nešto šire od onoga što mi općenito kažem, znamo, vidjeli smo neke uslove sadake, spomenuli smo čak i neke stvari koje mogu pokvariti sadaku. Ja bih samo još upitao, tko e, se zna desiti da čujemo ljudi prigovore za učinjeno ili djelo, ili dobročinstvo ili davanje koje su dali kao sadaku. E, kakav je status sa tim? Koliko to može naštiti sadake E, to je pitanje izuzetno važno i za ovu temu maltene presudno jer e, uzvišeni Allah na način zabrane kaže ja ledina amenu la tubutilu sadakatikum bil menni wal eda. O vjernici, nemojte uništavati svoje sadake prigovorom i uznemiravanjem. Vi imate osoba koje e, u datom trenutku stvarno pomognu drugome, ali nakon proteka vremena traže protu uslugu. I onda kažu, sjećaš se ti kad je tebi bilo teško, a ja ti pomogao, a ti sad nećeš ni da pogledaš na mene. Dakle, stvari se mogu na ovom svijetu promijeniti, da onaj koji je danas potreban tuđoj pomoći, sutra bude sa Allahovom pomoći u prilici da drugima pomaže. Da onaj ko je danas siromašan, da ga Allah obskrbi i metkom i da sutra bude izuzetno imućan. Ali je onaj ko učini dobročinstvo, ne treba da očekuje za sadaku koju je udijelio protu uslugu od osobe koju je učinio sadaku. E, ima jedna e, interesantna priča da je e, dešava se, dakle radnja se dešava negdje u periodu između dva svjetska rata i čovjek je uzeo muju koji je bio siromašan i u želji da počasti njega i njegovu porodicu, odvede ga u mesnicu, međutim nije mu kupio kvalitetno meso, nego je kupio e, jetru ili, ili džigaricu, kako mi to kažemo u narodu, i uzeo je opet dakle, neku vrstu koja je najjeftinija, a nije baš nešto kupio. I onda kad su se vraćali iz mesnice, kogod naiđe o, evo ja malo muju poveo da mu kupi mes, eto, e, halal bila oni su siromašni, nemaju šta da... I onda je mu i to dojadilo. Hemu je kupio loše E, dakle to i nije meso, nego, nego je uzeo nešto što je najjeftinije, hem e, ga sramoti pred svijetom koji je okolo i onda je Mujo na kraju to bacio i kazao, evo uzmi ti to, nosi svojoj porodici, hvala ti, meni to ne treba. Dakle, ovo je e, jedan od najjasnijih primjera kako čovjek može da, da uništi i da na potpuno neprimjeren način se ponaša. Puno je bolje, dakle, čuvati ljudsko dostojanstvo. Vi imate puno osoba koje neće nikada javno pružiti ruku i zatražiti e, sadaku. A A potrebni su. Takve ljude trebamo tražiti. O takvim ljudima trebamo razmišljati u, svojoj okolini. Zato je poslanik Ali i kazao da nije pravi vjernik, nije potpun, nije iskren vjernik onaj ko zaspe sit, zanoći sit, a njegov komšija da je gladan. Dakle, trebamo brinuti o svom komšiluku, brinuti o onima koji se nalaze u našoj sredini i E, voditi računa da e, sačuvamo njihovo dostojanstvo, da po mogućnosti ja znam u svojoj sredini ljude koji su shvatili vrijednost sadake i e, nekoliko njih koji su poslušali ove savjete da pokucaju na vrata i brže bolje se sklone, a prethodno su stavili, na primjer, vreću brašna, ulje i, one osnovne životne namirnice, dok porodica otvori vrata, samo zatekne to pred vratima, a i ne zatekne osobu koja je to donijela. Da. Ali, ofendija, e, budući da smo u samom kraju e, primjetan je jedna sindrom, mislim, kod ljudi koji su i poznaju stanje, e, odnosno da kažem propise sadake dešava se da se grubo odbijaju ljudi koji prose. Mi ne ulazimo u to zbog kojih razloga neko prosi. Na kraju krajeva je tako svako, no se sloboda hoće li dati ili neće na izbor. Ali kakav je propis po tom pitanju, Efendija, da li te ljude da znamo da su e, Kako Islam uči po tom e, U plemenitoj knjizi Allah nam kaže o emmesa felatenher i na prosjaka ne podvikni. Dakle, e, mi nažalost svjedočimo jedno vrijeme da imamo puno osoba koje su profesionalni prosjaci i to nije dobra pojava i to je društveni problem o kojem se treba država pozabaviti, ali moja preporuka jeste da se takvim osobama ne daje novac. Ako su gladni, treba ih povesti da se e, nahrane i platiti da li je ćevabžinica ili burekđinica ili aščinica, neka jedu i nakon toga ih spremiti i poselamiti. Ali novac takvima davati nikako ne preporučujem. Novac davati sumnjivim osobama i izgledom, jer ako ćete dati nekome novac da od njega kupi alkohol, ili drogu ili e, da se kocka tim novcem ili cigarete ili dakle mnoge negativne pojave, znači vi ne da ste ih pomogli, nego ih vi odmažete ili, ili podržavate ih u nečemu što je krajnje negativno. E, zato je važno e, da se prema takvim osobama ne postupa opet osoro, jer mi kao pojedinci ne trebamo ni grditi, ni psovati, ni ružiti, niti prema njima se neprimjereno ponašati, nego kazati da Allah pomogne i vama i nama. Dakle, dovu uputiti i za njih i, i za, sebe, a ono što je preporuka, ja se nadam da je vrlo jasno, da kad god smo u prilici da udjeljujemo sadaku, učinimo to u životnim, dakle u ovim namirnicama, prehrambenim proizvodima, u odjeći, u nečemu što se ne može zloupotrijebiti. Jer novac je najlakši za, za zloupotrebu. Jer vi imate stvarno osobe koje kada vam ispričaju svoju životnu priču, Srce vam e, se lomi. Jedan čovjek je rekao e, imate li mi mogućnost pomoći, umrlo mi je dijete, a nemam sredstava za dženazu. I čovjek je dao e, s tim nijetom, na, na tu priču. Nakon toga mu je došao drugi čovjek i kaže, pa što si to uradio? Kaže, taj uopšte nema niti žene, niti djece. Kaže on, ja sam ukopao mejita. Kao ja sam dao s tim nijetom i Allaha molim da u Kabuli, šta će on uraditi, ja ne znam. Međutim, e, pouka jeste da ipak trebamo biti obazrivi. Ako želimo da efekat naše sadake bude trajan, onda da učinimo da, da to e, inša Allahu ta'ala, bude hajr. I naravno ovo je tema toliko široka, a emisija kratka. Ja samo želim još spomenuti da stvar koja će vrijediti i nakon našeg života jeste trajna sadaka sadaka, sadekaton džarije, ko ostavi iza sebe trajnu sadaku, na primjer, ko napravi česmu, da se s te česme e, ljudi okoriste, da žedan se napije vode, da e, čak i životinja koja će se napiti vode, onaj ko je napravio česmu imaće se vap. Onaj ko e, sagradi most, onaj ko sagradi školu, bolnicu, džamiju. Dakle, to su stvari koje sa Allahovom pomoći ostaju kao trajna sadaka iza nas i zato je ovo tako širok pojam Dakle, nije sadaka samo nekoliko novčića koje imamo sitnih u džepu da nekome damo, nego je puno važnije da vodimo računa, da pomažemo drugima u stvarima koje će im biti korisne, da to bude s Allahom pomoći nešto što e, Allah voli, što je halal, da time želimo samo Allahovo zadovoljstvo i da nakon toga u skladu sa svojim mogućnostima e, pomognemo i to će ako Bog da učiniti da imamo hajr i u svojoj porodici i u svom imetku i u onome što nam je Allah dao. Ali Efendija, vam hvala. Danas smo zasigurno bogati za korista znanja. Hvala još jedan Poštovani gledalci, evo ovo je bilo novo izdanje emisije Alternativa u kojima sigurno, u kojoj smo se sigurno okoristili ovim novim znanjima, a dovoljno aktualno sam ubijeđen da ćete svi uzeti neke pouke i proširiti svoje znanje o sadaki. Do narednog gledanja, esalamu alaikum wa rahmatullahi wa